Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման Խոջալույի թե Աղդամի ողբերգություն։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ արդեն քառորդ դարից ավելի է, կոնկրետ 26 տարի է, ինչ ադրբեջանական քարոշչամեքենան աշխարհին ոչ այլ կերպ, քան խաղաղ բնակչության ցեղասպանության փաստը ներկայացնում Խոջալույի ռազմական հենագիտի վերացման ռազմագործողությունը, որ 1992 թվականի փետրվարի 25-26-ին հաջողությամբ իրականացրել են Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերը։ Ընդ որում այդ քարոզարշավը կատարվում է ոչ միայն բուն իրադարձությունների տարեդարձերի կապակցությամբ, Փետրվարի այդ օրերին, այլև յուրաքանչյուր հաջորդող տարվա գրեթե բոլոր ամիսներին եւ օրերին, ասել է թե անդադար, անդադրում Համառորեն կարճած նացիստական Գերմանիայի գլխավոր քարոզիչ Յոզեֆ Գեբելսի այն թեզին, թե ինչքան հաճախակի ասես սուտը, այնքան այն ավելի հավաստի կհնչի որպես ճշմարտություն։ Հուսով գուցեև վստահ, որ թե ադրբեջանական եւ թե միջազգային լսարաններն ի վերջո կմարսեն Խոջալույի մասին անընդհատ տարփողող շինձու առասպելը, ընդունելով այն որպես անժխտելի իրողություն, ավելին կեղծիկի այդ կողածած գույքի տակ մռացության մատնելով Սունգայիթի Բաքվի, Կիրաաբադ, Գանձակի, Ադրբեջանի մյուս այլ բնակավայրերի հայ բնակիչների վայրակ ջարդերի ու բռնատե ահանության բազմաթիվ փաստերը, որպես ցեղասպանության հատկանշական դրսևորումներ։ Խոստովանանք, այդ ուղությամբ ադրբեջանական քարոշչամեքենայի դիվանագիտական եւ լոբիստական կառույցների համատեղ երանդուն ջանքերը, որ Հեյդար Ալիև հիմնադրամի համակարգմամբ ու շռայլ նյութական աջակցությամբ գործադրում են ինչպես ներքին սպառման համար, նույնպես եւ արտաքին քարոշչության նպատակով, մեր թնդմերթ հաջողությամբ են պսակվում։ Արդյունքում նախ ադրբեջանական հանրությունը կարելի ասել լիովին հավատացած է, որ Խոջալուն իր հանդեպ հայերի դարավոր ճշնամանքի արյունալի արտահայտություն է։ Հետևաբար պարտավոր է այսօր թե վաղը եւ առասարակ մշտապես համաժեք անողորուն վրեժ խնդրություն որթեգրի հայության հանդեպ։ Եվ ապա աշխարհի մի շարք երկրների խորհրդարաններ, տարբեր պետությունների տարածքային վարչական կառավարման մարմիններ ու միջազգային կազմակերպություններ կամ դատապարտել են այսպես ասած խոջալուի խաղաղ բնակչության հանդեպ կիրառված բռնարարքները եւ կամ այդ իրադարձությունները ճանաչել են որպես քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանության փաստ միեոբանի ցեղասպանություն։ Ինչ խոսք, այսպես ասած ճանաչման այդ գործընթացը կարելի է գնահատել տարբեր կերպ։ Մի կողմից դա Բաքվի տխրահրշակ խավիարային քաղաքականության կամ այլ կերպ ադրբեջանական լովացկատան արտահայտություն է, որի արկայությունը վերջին տարիներս շրընդալի բացահայտվել ու դատապարտվել է եվրոպական հեղինակավոր կառույցներում։ Մյուս կողմից չպետք է մոռանանք, որ հայ ժողովուրդն աշխարհում ունի ոչ միայն բարեկամ ժողովուրդներ, պետություններ, միջազգային կազմակերպություններ, այլև չարականներ, ինչպիսիք են մասնավորապես Թուրքիան, Պակիստանը, Իսլամական խորհրդաժողով կազմակերպությունը եւ այլն։ Վերջինս օրինակ 2010 թվականին ընդունել է փաստաթուղթ, համաձայն որի 51 երկրի խորհրդարաններին երաշխավորել է Խոջալուի ողբերգությունը ճանաչել մարդկության դեմ գործված հանցագործություն։ Իսկ ինչ այդ 3 տարի առաջ 2007-ի փետրվարի 26-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլլի մեջլիսը միաձայն ընդունել է դիմում միջազգային կազմակերպություններին, աշխարհի երկրների խորհրդարաններին եւ կառավարություններին կողչանելով Խոջալիի ողբերգությունը ճանաչել որպես ադրբեջանական ժողովրդի դեմ ուղղված ցեղասպանության Իդեպ դա այն պարագայում, երբ Հայաստանի խորհրդարանը միայն վերջերս է պաշտոնապես դատապարտել Ադրբեջանի հայ ազգաբնակության նկատմամբ 1988-1990 թվականներին իրագործված ջարդերն ու բռնատեղահանումները, ընդ որում ցավոք խուսափելով դրանք որակել որպես ցեղասպանության ակտ։ Իսկ Արցախի խորհրդարանը դարձյալ միայն վերջերս է այդ իրադարձությունները բնորոշել ըստ դրանց իրական էության, այսինքն որպես ցեղասպանություն։ Թեկուս հայկական մամուլը, հայ փորձագիտական միտքը Հայաստանում, Արցախում թե Սփյուռքում դեռ շատ վաղուց ավելին ի սկզբանե են համոզիչ ապացուցել այդ իրողությունը։ Դրա հետ մեկտեղ աշխարհում անշուշտ քիչ չեն թող թույլ տրվի ասել միամիտ քաղաքական գործիչները եւ նրանց ներկայացրած կառավարման մարմինները, ովքեր կամ որոնք անտեղյակ լինելով հայկական կողմի հակափաստակներին, ավելի ճիշտ դրանց բացարձակ բացակայության պայմաններում, ասել է թե գտնվելով անորոշության մեջ, հալած յուղի տեղ են ընդունում Բաքվի Գեբելսյան ստերը եւ ակամա առանց իրական փաստերը կշռադատելու, ցանր ու թեթևանելու, մեկեն զույգ ոդքերը մխրճում են քարոշչական հերյուրանքի այդ հեղեղատի մեջ։ Ամենայն հավանականությամբ անտեղյակության այդ հանգամանքով կարելի է բացատրել, որ Խոջալուն դատապարտել է Միացյալ Նահանգների ընդհանուր առմամբ 13 նահանգի օրենսդիր մարմիններ, իսկ Գվատեմալա պետության կոնգրեսն այն ճանաչեց իբրև ցեղասպանություն։ Ադրբեջանի լոբիստական այդ գործընթացի արդյունքում է, որ Մեքսիկայի падգամավորների պալատն ու սենատը 2011 թվականին ընդունեցին երկու բանաձև Խոջալուի ասպես կոչված ցեղասպանության ճանաչման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների բռնազավթման համար Հայաստանին մեղադրելու վերաբերյալ։ Ընդ որում Մեքսիկոյի Տլաքսկոակե հայտնի հրապարակում քաղաքային իշխանությունների ամենայն աչակությամբ Ադրբեջանը տեղադրեց երկու հուշարձան ի հիշատակ Խոջալոյի ադրբեջանցի զոհերի եւ Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի։ Ճիշտ է, հետագայում ճանաչման այդ իրողությունը մեքսիկացի մտավորականության բողոքի ու սուր քննության տեղիք է տվել։ Մտավորականներ, ովքեր հրաապարակավ հայտարարեցին, որ ցեղասպանություն եզրն անընդունելի է Խոջալուի իրադարձությունների պարագայում եւ այն փաստորեն խավիարային քաղաքականության արտահայտություն է, որի միջոցով Ադրբեջանի կառավարությունը փորձում է խեղաթյուրել փաստերը, իսկ այդ արշավն Ադրբեջանի կողմից հայերի ցեղասպանության շղթման քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս է կազմում։ Առաջացած աղմուկի արդյունքում Մեխիկոյի իշխանությունները հետագայում հրաապարակից հանել են տվել նշված հուշարձաններից առաջինը, թողնելով միայն Ադրբեջանի նախկին նախագահինը։ Այդուհանդերձ Մեքսիկան փաստորեն ворթեգրած է ադրբեջանամետ դիրքորոշում, եթե հաշվի առնենք, որ մինչ օրս չեն չեղարկվել 2011 թվականի այդ բանաձևերը։ Այնուամենայնիվ, Ադրբեջանական դիվանագիտության եւ նրա հետ մեկտեղ Բաքվի Քարոշ Շամիկենայի աշխարհի բազմաթիվ երկրներում գործող ադրբեջանամետ լոբիստական կառույցի թափանիվը շարունակում է պատտվել, շարունակելով Հայաստանը ներկայացնել որպես ցեղասպան պետություն ի հաստատում ընդրա շահարկելով Խոջալոյի առասպելը։ Մասնավորապես վերջերս փետրվարի 26-ին Մոսկվայի Ռոսիա 24 հերոստալիկը եթերը հերարձակել բարեից բուն իմաստով զրպարչական հաղորդում Խոջալույի իրադարձությունների մասին հայկական կողմին մեղադրելով այդ բնակավայրի խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանության մեջ։ Ու թեկուս մի քանի օր անց մարտի 3-ին հերոստալիքի հերթական համաժեք հաղորդման թեման այդ անգամ Սումգայիթյան իրադարձություններն էին հայերի կոտորածներն այդ ադրբեջանական քաղաքում, որ եթերը հերարձակվել ամենայն հավանականությամբ կողմերի միջև հավասար իրավության պահպանման նպատակով, սակայն դա չի նվազեցնում ռուսական այդ եւ այլ լրատվամիջոցների ավանդաբար որթեգրած ապատեղեկատվական քաղաքականության կշռույթը, ինչպես աշխարհի տարբեր կետերում տեղի ունեցած գլոբալ իրադարձությունների, նույնպես եւ առանձնապես հայ-ադրբեջանական լարված հարաբերությունների, ադրբեջան-արցախյան հակամարտության լուսաբանման խնդրում։ Խոջալույի մասին հաղորդման մեջ, որ պատրաստվել է ադրբեջանական քարոշչության թելադրանքով, Ինչն ակնհայտ է նյութի մատուցման լրագրողական ոգուց ու թիրախային հարվածներից, հեղինակը փաստորեն տարփողում է մի նող գալի շուտ, ըստ որի հայերը մասնակից են իբր թե խոջալուում ադրբեջանցների զանգվածային սպանությանը։ Իսկ հա նախագահ Ալիևը ամփոփելով 26 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները իրեն հատուկ ռազմաշունչ ճամարտականությամբ հայտնում է, թե երկիրն ամրապնդում է տնտեսական ու ռազմական առումներով, որպեսզի հետագայում թույլ չտրվեն նման ողբերգություններ։ Իսկ ռուսաստանցի լրագրողի մեկ այլ զորուցակից ադրբեջանի ժողովրդական գրող Չինգիս Ալեքպերովը խելք ու խրատ է տալիս, ողջ թե ում իհարկե հայերից, որ լավ բան չտշնամանք սերմանել մեկ այլ ժողովրդի հանդեպ։ Վերջում հեղինակը որպես հաղորդման տրամաբանական ավարտ խոսում է հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստանի առանցքային դերի եւ հաշտության անհրաժեշտության մասին անշուշտ չէր սпасում եւ բնականաբար հաղորդման մեջ խոսք անգամ չէր կարող լինել այն մասին, որ ինչպես միանգամայն արդարացիորեն գրում է Գոլոս Արմենիի թղթակիցն այդ հաղորդման կապակցությամբ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել մի երկրի, որը խոստանում է վերադառնալ Երևան ու մինչ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները հետևելով ադրբեջանական քարոշչամեքենայի օրինակին շարունակում են կեղծ տեղեկատվություն տարածել Խոջալու բնակավայրում ադրբեջանցիների զանգվածային սպանության հայերի մասնակցության մասին, իրենք իսկ ադրբեջանցիները, ականատեսները, վկաները, քաղաքական գործիչները քաշ դերապետում են տեղի ունեցածի ճշմարտությանը, իսկ նրանցից ոմանք ժամանակին խիզախել են բարձրաձայնել այդ մասին։ Անշուշտ Խոջալոյի նշանակությունը դժվար էր թերագնահատել ինչպես հայերի, այնպես էլ ադրբեջանցիների համար։ Խոջալուն տեսականորեն Ղարաբաղի հարավը բաժանում էր հյուսիսից։ Խոջալում էր Լեռնային Ղարաբաղի միակ օթակայանը, որը շրջափակման պայմաններում Արցախայությանը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհն էր։ Եվ վերջապես նաև Խոջալույից էին ռմբահարվում Ստեփանակերտն ու հայկական մյուս բնակավայրերը։ Ոստի 1992 թվականի փետրվարին ԼՂ ղեկավարության առաջ որպես հրամայական ծառացել էր Խոջալույում ադրբեջանական ռազմական բազայի վերացման հարցը, որը Բաքվի իշխանությունների համար ռազմավարական նշանակություն ուներ։ Ինչպես հայտնի է, նախքան Խոջալուի ռազմական հենակետի վերացման բուն գործողության անցնելը, Արցախի ինքնապաշտպանության ուժերը օրեր առաջ բարձրախոսներով ու ռադիոյով շարունակաբար նախազգուշացրել են ադրբեջանցերին, հայտնելով, որ Կարկար գետի երկայնքով անմտանգ ու ապահով երկի համար միջանցք է թողնվել, որպեսզի հեռանան խաղաղ բնակիչներն ու զինվորները։ Այդ մարտավարությունը ինքնապաշտպանական ուժերը շարունակաբար իրականացրել են ամբողջ պատերազմի ընթացքում։ Դա երկու հիմնական նպատակ էր հետապնդում։ Ինչպես հետագայում պարզաբանել է այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ներկայումս լուսահոգի Լևոն Մելիք Շահնազարյանը մեջբերում է նախ խոչապի մտնոլորտ սերմանել խաղաղ բնակության շրջանում եւ նախքան ռազմական գործողություն սկսելը ստիպել քաղաքացիական բնակչությանը հեռանալ։ Երկրորդ խաղաղ բնակության բացակայության պայմաններում բանակը բարոյալքվում է։ Նրա պատերազմելու ցանկությունը մարում եւ զինվորներն առաջինը մտածում են չսպամելու, իսկ հնարավորության դեպքում փախչելու մասին։ Նման պայմաններում, ինչպես ցույց են տալիս պատերազմական հետագա գործողությունները, Ղարաբաղյան կողմը տալիս է անհավատալիորեն նվազ կորուստներ մեջբերման ավարտը։ Խոջալուի քաղաքապետ Էլման Մամեդովը ողբերգությունից ընդամենը մի քանի օր անց խոստովանել է. «Մենք գիտեինք, որ այդ միջանցքը խաղաղ բնակչության հեռանալու համար էր»։ Ի հաստատումն այդ իրողության Խոջալուի բնակիչներից Սալման Աբբասովը հետագայում բողոքել է։ Այդ ողբերգական իրադարձությունից մի քանի օր առաջ հայերը մեզ շատ անգամ ռադիոյով նախազգուշացրել էին, որ պատրաստվում են գravel քաղաքը, եւ մեզ հորդորում էին հեռանալ։ Երկար ժամանակ խոժալու էին թշում օղաթերները եւ հասկանալի չէր, որը մեկը մտահոգված է մեր ճակատագրում։ Գործնականում մենք որևէ օգնություն չստացանք։ Ավելին, երբ հնարավորություն կար դուրս բերել կանանց, երեխաներին եւ ծերերին, մեզ համոզում էին դա չանել։ 2005 թվականի Գառնանը խոժալու է այցելում ադրբեջանցի երբեմնի ընդդիմադիր ներկայումս իշխանամետ լրագրող Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը։ Բաքու վերադառնալով նա անասուններին հասցրել են դուրս բերել մարդկանց ոչ հրաապարակման մեջ, գրում է. «Մեջբերում եմ, մի քանի տարի առաջ ես հանդիպեցի Նավտալանում ժամանակորապես բնակվող խոջալույեցի փախստականների հետ։ Նրանք բացահայտ խոստովանեցին, որ գրոհը սկսելուց մի քանի օր առաջ հայերն անընդհատ բարձրախոսներով բնակչության նախազգուշացնում էին ծրագրվող գործողության մասին եւ քաղաքացիական անձանց առաջարկում հեռանալ Ավանից, դուրս գալ շրջափակումից մարդասիրական միջանցքով, Կարկարգետի երկայնքով։ Խոջալուեցիների խոսքով իրենք օգտագործել են այդ միջանցք եւ իրականում հայ զինվորները, ովքեր գտնվում են միջանցքից այն կողմ, կրակ չեն բացել խոջալուեցիների վրա։ Մեջբերման ավարտը։ Միջանցք իրականում եղել է, շարունակել է Ֆաթուլլայը։ Այլապես ամբողջովին շրջափակված եւ արտաքին աշխարհից կտրված խոջալուեցիները չէին կարող ճեղքել օղակը եւ դուրս գալ շրջափակումից։ Խոջալուեցիների մի մասը, չգիտես ինչու, ուղղվել է դեպի Նախիջևանի։ Թվում է ժողշակատի գումարտակները ձգտում էին ոչ թե խոժալուեցների փրկությանը, այլ մեծ արյան, Մութալիբովին գահնկեց անելու ճանապարհին գրել նա։ Ադրբեջանի նախագահ Այազ Մութալիբովը Խոջալովի ողբերգությունից 1 ամիս անց այդ կապակցությամբ հարցազրույց է տվել չեխ լրագրող Դանա Մազալովային։ Եվ պատասխան հարցին, թե Խոջալովեցիների դիակները հայտնաբերվեցին Աղդամից ոչ հեռու, ինչ որ մեկը նախապես կրակել էր մարդկանց ոտքերին, որպեսզի նրանք չկարողանան հեռու փախչեն, հետո նրանց կասնահարել էին։ Փետրվարի 29-ին իմ գործընկերները նկարահանել էին նրանց։ Մարտի 2-ին նոր նկարահանումների ժամանակ այդ դիակների գանգամաշկերը հանված էին։ Սա ինչ որ տարօրինակ խաղ է, նախագահը նշել է։ Մեջբերում եմ Ինչպես ասում են, փրկված խոժալույեցները այս ամենը կազմակերպված էր իմ հրաժարականի համար արից ստեղծելու նպատակով։ Ինչ որ ուժ գործում էր հանուն նախագահի վարկաբեկման, չեմ կարծում, թե նման իրավիճակին հստակ եւ բանիմաց մոտեցում ցուսաբերող հայերը թույլ տային, որպեսզի ադրբեջանցիներն իրենց ֆաշիստական առարկներում մերկացնող փաստեր ձեռք բերեն ապա նա հավելել է մեջբերում եմ եթե ես հայտարարում եմ որ դա ադրբեջանական ընդդիմության մեղքն է ապա կարող են ասել որ ես զրպարտում եմ Սակայն դատողությունների ընդհանուր պատկերն այսպեսին է. հայերը այնուամենայնիվ թողել էին մի միջանցք, որով մարդիկ կարող էին հեռանալ։ Այդ դեպքում նրանք ինչու պետք է կրակային։ Այն էլ Աղդամի մոտ գտնվող տարածքում, որտեղ այդ ժամանակ մարդկանց օգնություն ցուսաբերելու համար բավականաչափ ուժ կար։ Մեջբերման ավարտը։ Հետագայում եւս որոշ սրբագրումներով Մութալիբովը շարունակում է պնդել, որ հայերը խաղաղ բնակության հեռանալու համար Միջանսկ թողել են։ Ուշագրամի հանգաման Խոջալոյի բնակիչների սպանության մասին Ադրբեջանի նախագահին զեկուցել էր ներքին գործերի նախարար Թոֆիկ Քերիմովը, հայտնելով, թե մի քանի 100 մարդ է գնդակահարվել անմիջապես բնակավայրում։ Ընդ որում նախարարը զեկուցել էր փետրվարի 25-ի երեկոյան Այն ժամին, երբ դերևս սկսված չէր ինքնապաշտպանության ուժերի գրոհը ռազմական հենակետի վրա, Ադրբեջանի նախագահը զանգահարում է ԼՂ Գերագույն խորհրդի նորընտիր նախագահ Արթուր Մկրտչյանին։ Ես նրան որ թողված հարցրի, ասում եմ Մոթալիբով, թե ինչպես հնարավոր է խոջալում գնդակահարել գրեթե 1000 խաղաբնակիչների։ Իսկ նա պատասխանեց բառացիորեն հետևյալը. Ինչ հիմարություններ, մենք խոջալում ոչ մեկին չենք գնդակահարել։ Մինչև Խոջալուի վերսել այնտեղ ոչ ոք արդեն չկար, քանի որ մենք միջանցք ենք տվել եւ բնակիչները հեռացել են։ Իսկ Խոջալուեցների մի մասը մնացել է մեզ մոտ։ Նրանք պրոֆտեխուսունարանի շենքում են։ Մենք նրանց կերակրում ենք, թե մեր մթերքը մեզ իսկ չի հերիքում։ Լևոն Մելիքշանազարյանի վկայությամբ ռազմագործողության ավարտից հետո Ստեփանակերտ էին բերվել 734 խաղաղ բնակիչներ, որոնց մի զգալի մասը մեզ խեցի թուրքեր էին։ Արդեն փետրվարի 28-ին բոլոր գերիալ խոժալույեցիները հանձնում են ադրբեջանական կողմին։ Այնուամենայնիվ, արդյոք իրականում եղել է խոժալույի ողբերգությունը անշուշտ եղել է, բայց ոչ թե Խոջալովում, այլ Աղդամի անմիջական մատույցներում, ինչը վկայել է նաև ադրբեջանցի հերոստալարագրող Չինգիս Մուստաֆայևը, երկու օրվա տարբերությամբ երկու անգամ նկարահանելով Աղդամի մերզակայքում անկանոն թափված դիակները, երկրորդ անգամ, երբ սպանվածների զանգերն արդեն մաշկահան էին արված, բնականաբար յուրայինների ձեռքով։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կոչող ընդդիմադիր կուսակցության զինված խմբարումների կողմից Նրանց, ում ոչ միայն մեծ արյուն էր պետք իշխանապողության համար, այլև հայրենակիցների այլանդակված դիակների սա մրգեցուցիչ տեսարան ժողովրդին գործող նախագահի դեմ գրգռելու զորեղ առիթ։ Ոստի առավել տրամաբանական է 26-ամյա վաղեմության այդ իրադարձությունն անվանել ոչ թե խոջալուի, այլ աղդամի ողբերգություն։ Ողբերգություն, որ հնարավոր դարձավ իշխանության համար Ադրբեջանում սավալված ներքաղաքական կեղտոտ, նապատակն արդարացնում է միջոցները ճիվաղային սկզբունքով մղված պայքարի արդյունքում։